นัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนัโมตัสสะภะคะวะโต

เราทุกคนต้องรักษาให้ความสะอาดกายและทุกสิ่งกายของเราที่เคยหลงไปมาให้พ้นมาทำรักษาให้มันสะอาดอย่าให้ทุกข์โกรธคำว่าทุกข์โกรธแปลว่าเป็นมาเกิดขึ้น ว่าดีชุดดีการประกาวามว่าจะประกาศในใจอันเป็นธรรมที่เป็นประโยชน์อันเป็นบุญเป็นคุณอันดีอย่าให้สกปรกคำว่าสกปรกแปลว่าว่าจะอันเป็นมา Manobo m a ู o b o y u ใจของเราคิดอะไรทุกอย่างอย่าให้นั่นเหลือคิดได้สิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นโทษมันมีประโยชน์อะไร ทำให้เกิดเห็นว่าให้งที่ติดของลราอันนี้ก็เรียกว่าความคิดที่มีดีให้เราทุกคนสมคิดอ่านในชีวิตของตนอันที่เรียกว่าเป็นบุญที่เรามีเอง เพราะฉะนั้นเราทุกคนคิดเรื่องว่าเวลานี้ชีวิตนี้เป็นมนุษย์แล้วไม่ใช่เป็นตาเดรัจาไม่ได้เป็นเปรตเป็นผีไม่ได้เป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นบ่อเกิดแห่งความชั เป็นกองเกิดแห่งความจริงเราเช่ประโยชน์ก็จากมนุษย์เราจะไปนรกก็จากมนุษย์เราจะไปเป็นเปรตเป็นผีก็จากมนุษย์เราจะไปเป็นสัตเดรัจฉานประสารในใจก็ต้องไปจากมนุษย์ เราไม่เป็นมนุษย์อีกต่อไปเขาต้องเป็นมนุษย์อันนี้ก็เลยกว่า ขึ้นในสิ่งภาวะนี้อันนี้ทุกคนผู้ที่จะไปสู่สวรรค์เขารักษาสิ่งเหล่านี้ตลอดกันไปแต่ไปสวรรค์ไปอยู่ของนี้ยทั้งตัวเราทุกคนไม่รักษาความสะอาดสิ่งเหล่านี้แล้ว แปลว่าบาปามบาปจถ้าบผมเข้ามาตัวของเราได้รับเป็นเต่บาปามอันมากหน้าหนาตลอกไนเมื่อใจนีจะไร่างกายแห่งนี้ตอนของตนประกับปาตามที่ต่างหากบาตกแต่หน้ากาย เป็นรูปของเปรตของผีเป็นรูปของสัตว์สิ่งเดียวกันก็ตามใจได้ดีแล้วเราทุกคนจงคิดอ่านว่าวันเดียวนี้ได้เกืดเป็นมนุษย์แล้วควรที่จะให้เราได้ไปสู่สวรรค์เป็นเทวเป็นเทวดาต่อ ยูรอไฟยต้ปฏิก็ภาพเกิดขึ้นในโลกกรุ้มาเกิดชาติบำเพ็ญตัวอาคารพักใจทันทีเกิดเกิดเจ้าเจ้าทั้งหลายเป็นผลประโยชน์ให้เกิดของตนเราเรามาเกิดยุคสมัยยุคสียุคสีบำเพ็ญธรรมา เจริญภาวนาของท่านเหล่านั้นมากนักหนาเราเกิดมาแล้วสักการะบูชาสักการะรับฟังและตั้งใจปฏิบัติตัวเราทำความสะอาดก็ต้องได้ไปถึงความสุขอีกต่อไปเมื่อพระพุทธเจ้า เกิดมาในโลกแล้ว ตัวเราทุติลงมาเกิด่นโลกพบปะพบพุทธเจาและสักการะบูชา เป็นคุณค่าชีวิตเป็นผู้รักความสะอาดชีวิตของคนที่เกิดมาแล้วได้รับผลคนทดในดีจนตลอดการมีเกี่ยวกับสามารถบรรลุมรรคผลต่อองค์พระเจ้าต่อไปหน้า อยู่ในตัวของพวกเราทุกคนยังเป็นมุทุชนอยู่ในโลกคำว่ามุทุชนแปลว่าบุญกับบาปตามสองสี่คู่รักษาใจของพวกเราทุกทุกคนตลอดไปถ้าเราเพิ่มความชั่วอันนั้นเรียกว่าบาปมากหนาหนา ที่ต้องไปสู่นรกเราเพิ่มบุญกุศลหน้าที่ตนของตนเรียกว่าการฆ่าดสาดกาสะอาดโนสะอาดก็ต้องไปถึงสวรรค์อันนี้ให้ทุกคนรู้คิดอ่านว่าการรักษาความสุขให้เกิดแก่ตนของตน ไม่ใช่สถานที่รันรักษาในตาไม่วาจาในใจในวัตถุเข้าของของเราที่เกิดไหลไปมาด้วยตลอดโลกนี้ นี่ยังคนสมที่อ่านคนสมสนในชีวิตวัฏนี้ ยละหน้าที่ของพวกเราเกิดต่อไปภายหน้าเมื่อเกิดแล้วพบปะอันนี้อันนั้นเรียกว่าวันที่าจะเสวนาบูชาจะบูชาญาณเอกมังกรมุสมาพบปะอันนี้เป็นมงคลเป็นคุณสมบัติ ที่เราเป็นมนุษย์มาในโลกเนี่ยเราทุกคนเกิดจิตนึกตนของตนรักษาตัวลอดไปจึงจะได้ถึงตัว่าปัจจัยความมีคู้ครองตัวของเราตลอดถึงตัวของเราไม่ได้ถือร่างกายนี้ให้ถือใจใจของเราให้เองเป็นผู้ถือสมบัติ ลานร้ายอันนี้มันถึงสามโมงถึงโลหะเงินคงถึงสิ่งของในใจต้องจาเดินตามว่าที่หลวงพ่อารต่อันนี้มันเป็นสมบัติของสามยาตาตเมื่อใจถีงแล้วจะลานตาถึงเหล่านี มันมีสาระประโยชน์อะไรให้แก่จิตของตนและการในๆจิตของเราถ้าต้องมีตกแต่ก็ต้องไปอนต่กับรูปเดียวกันคำว่าตกแต่เราต้องไปอยู่ในรูปของเปรตรูปของผีอันนี้ให้เราทุกคน ตอนนี้อยู่ก็หาอยู่กับผู้หญิงไม่ใช่หรืออยู่กับผู้ชายไม่ใช่หรือมีไม่ตัวของเราทุกทุกคนมีเองอยู่พระอาคือใจนั่นเองเป็นผู้รู้จักร่างกายอันนี้เกิดขึ้นช่วงระยะเวลาหนึ่งมันก็ตายแล้วคำว่าตายตัวจริงนี้ไปจากรา الحنين والعقل vì lấy đâu là thành công từ việc nhân quả giác xã và xã tại nhất chu kỳ kéo và la sản qua xã sản có tổ cách xã và khi trước khi la sản và xã có tổ cách xã mắt luôn trước khi là sản cây có tổ ทุกทุกทีเพราะทางใดๆที่กวกเราได้การใช้บูชาให้เป็นความสะอาดสุดต้นตลอดไปเราทุกคนจึงจะได้รู้ชื่อว่าเกิดมาไม่เสียเปล่าประโยชได้รับผลความดีตลอดไปถึงนี้ที่อาตมาได้เกิดพวเราอยู่ในเวลา เสียงจงตั้งใจของตนในชีวิตนี้เราทุกคนนำตัวเองอยู่ในโลกนี้หลายคนจะจนพัฒนาทักษะจึงจะใช้ชนะจึงฟังโชคใจใจจึงได้สำเร็จมาผลพ้นจากที่ว่าปตามแต่การเปิดเกศเกิดการโลก วันนี้เราทุกคนส่วนที่อ่านว่าส่นของตนถ้าเราไม่รักษาไม่ใช้รักษาเราของเราเองนั่นเนรักษาที่กำหนดตรอดไปหน้าที่ของเราผู้ที่จะตรวจสอบไปในโลกมีหลายภพชาติในโลกนี้เพราะฉะนั้นที่อาจตมาได้เรือนพวกเราแล้ว จงตั้งใจระมัดระวังรักษาตนล้มตนตลอดไปในชีวิตที่มีลมหายใจเข้าออกมีแน่ยาต่อไปนี้อายุวัตโตอายุวัตโตทีวัตโตจะวัตโตอารว